Musiqa pedagogikasi 7-mavzu. Musiqiy didaktika ta'limi, ta'lim jarayonining mohiyati, mazmuni va umumiy tavsifi. Rejalar. Birinchi reja musiqiy didaktika tushunchasi va ta'lim jarayonidagi roli. Ikkinchi reja ta'lim jarayonining mohiyati. Uchinchi reja ta'lim jarayonining mazmuni. To'rtinchi reja ta'lim jarayonining umumiy tavsifi. Musiqiy didaktika bu musiqa ta'limi jarayonining nazariy va amaliy asoslarini o'rganishga yo'naltirilgan mustaqil fan bo'lib, u musiqani o'qitishning tizimli, samarali va maqsadga yo'naltirilgan tashkil etishiga xizmat qiladi. Ushbu fan nafaqat dars mazmuni va metodik vositalarni o'rganadi, balki musiqa tarbiyasining fundamental tamoyillari, pedagogik yondashuvlar va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini optimallashtirishga imkon beradi musiqiy didaktika o'quvchilarning musiqiy idroki ijodiy qobiliyati estetik didi va hissiy tajribalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyatni nazarda tutadi shuningdek ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradigan ilmiy asoslarni yaratadi ta'lim jarayonidagi roli jihatidan musiqiy didaktika o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi pedagogik munosabatni tizimli va izchil shakllantirishga xizmat qiladi. U darsning mazmunini belgilash, metodlarni tanlash, amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish va baholash tizimini shakllantirish orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Musiqiy didaktika, shuningdek, ta'lim jarayonini individual yondashuv asosida rejalashtirishga imkon yaratadi, chunki u o'quvchilarning yosh psixologik xususiyatlari, musiqiy qobiliyatlari va didini chuqur o'rganadi. Musiqiy didaktika yordamida o'qituvchi darsni interaktiv, ijodiy va qiziqarli tarzda tashkil etadi. Pedagogik jarayonning har bir komponentini dars mazmuni, metodika amaliy mashg'ulotlar va baholash tizimi ilmiy asosda uyg'unlashtiradi shu tarzda u pedagogik faoliyatning samaradorligini oshiradi va ta'lim jarayonini maqsadga yo'naltiradi musiqiy didaktika shuningdek o'quvchilarning musiqiy tafakkuri estetik didi musiqiy salohiyati va shaxsiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi bu esa uni musiqani o'qitish jarayonida markaziy o'rin tutuvchi fan sifatida namoyon qiladi. Shu bois musiqiy didaktika nafaqat darsni rejalashtirish va ta'lim mazmunini tashkil etishga, balki o'quvchilarning musiqiy rivoji va pedagogik samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi muhim ilmiy vosita hisoblanadi. U musiqa pedagogikasining nazariy poydevorini mustahkamlash bilan birga amaliyotdagi pedagogik yechimlarni ilmiy asosda ishlab chiqishga imkon yaratadi. Musiqiy didaktika ta'lim jarayonida markaziy ahamiyatga ega bo'lib, u darsning ilmiy asoslangan tizimini yaratish, pedagogik jarayonni tizimli ravishda rejalashtirish hamda o'quvchilarning musiqiy rivojini samarali boshqarishga xizmat qiladi. Ushbu fan orqali o'qituvchi dars mazmunini aniqlaydi, pedagogik metod va vositalarni tanlaydi, o'quv jarayonini optimallashtiradi va o'quvchilarni individual xususiyatlariga mos pedagogik yondashuvlar ishlab chiqadi musiqiy didaktika o'quvchilarning musiqiy idroki ijodiy qobiliyati estetik didi va emotsional tajribalarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatni shakllantiradi va ularning shaxsiy musiqiy o'sishini ta'minlaydi ta'lim jarayonidagi ahamiyat shundaki musiqiy didaktika nafaqat darsning tashkiliy va metodik jihatlarini belgilaydi balki o'quvchilarning individual psixologik va musiqiy xususiyatlarini hisobga olgan holda pedagogik yondashuvlarni mukammallashtirish imkonini beradi bu jarayon o'quvchilarning o'zini ifoda etish musiqiy savodxonlik ijodiy tafakkur va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi shuningdek darslarda interaktiv qiziqarli va faol muhit yaratishga xizmat qiladi Musiqiy didaktika ta'lim jarayoniga ilmiy asoslarni kiritadi va pedagogik samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. U darsni nazariy va amaliy jihatdan uyg'unlashtiradi. Dars mazmuni, metodika, amaliy mashg'ulotlar va baholash tizimi integratsiyalash orqali o'quv jarayonini mukammal qiladi. Shu bilan birga musiqiy didaktika o'quv jarayonining samaradorligini baholash yangi pedagogik texnologiyalarni sinash va musiqani o'qish sifatini oshirish imkonini beradi. Musiqiy didaktikaning nazariy asoslari va ilmiy poydevori tadqiqotning eng muhim komponentlaridan hisoblanadi. Nazariy asoslar musiqa ta'limi jarayonining fundamental tamoyillari, o'quv mazmuni va pedagogik metodlarni chuqur o'rganishga imkon yaratadi. u tadqiqotchiga darslarni tizimli rejalashtirish pedagogik yondashuvlarni aniqlash va metodik vositalarni tanlashga ishonchli ilmiy poydevor vazifasini bajaradi ilmiy poydevor esa tadqiqotning ishonchliligi dolzarbligi va nazariy asoslanganligini ta'minlaydi u orqali tadqiqotchi mavjud nazariy qarashlar ilg'or pedagogik tajribalar ilmiy manbalar va adabiyotlarni tahlil qiladi mavjud bilimlar asosida yangi ilmiy farazlar tadqiqot yo'nalishlarini shakllantiradi nazariy asoslar va ilmiy poydevor o'quv jarayonini ilmiy asoslangan tizimli va samarali tarzda tashkil etishga yordam beradi dars samaradorligini oshiradi shuningdek ular musiqiy didaktikani rivojlantiradi yangi pedagogik yondashuvlarni yaratish hamda o'quvchilarning musiqiy idroki ijodiy salohiyati va estetik didini shakllantirishga xizmat qiladi Bu jarayon pedagogik faoliyatni samarali rejalashtirish, metodik yechimlarni ishlab chiqish va darslarni amaliyotga tatbiq etishda mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim jarayoni bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi maqsadga yo'naltirilgan tizimli va doimiy pedagogik faoliyat bo'lib, uning asosiy maqsadi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va qobiliyat va shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydi. Musiqiy didaktika nuqtai nazaridan ta'lim jarayoni faqat bilim berish va o'rganishdan iborat bo'lmay, balki o'quvchilarning musiqiy idroki, ijodiy salohiyati, estetik didi va emotsional rivojlanishini shakllantirishga ham qaratilgan. Ta'lim jarayonining mohiyati shundan iboratki, u o'quvchilarga musiqiy bilimlarni tizimli va metodik asosda yetkazadi. Dars mazmunini o'rganish, amaliy mashg'ulotlarni bajarish, va ijodiy faoliyat orqali o'zini ifoda etish imkoniyatini yaratadi. Shu orqali o'quvchilar o'z musiqiy tajribasini kengaytiradi, ijodiy fikrlash va emotsional ifodani rivojlantiradi. Shuningdek, estetik va madaniy qadriyatlarni qadrlashni o'rgatadi. Pedagogik jarayonning mazmuni va tashkiliy tizimi o'quvchilarning yosh psixologik xususiyatlari individual qobiliyatlari va musiqiy didi hisobga olingan holda shakllantiriladi bu esa darslarni interaktiv qiziqarli va samarali tashkil etishga imkon beradi musiqa ta'limi o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi shaxsiy rivojlanish nuqtai nazaridan musiqa ta'limi o'quvchilarning musiqiy idroki ijodiy salohiyati estetik didi va emotsional tajribalarni shakllantiradi musiqiy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar ritm notalar melodiyalar va garmoniyalarni tushunish ularning ijro etishni notalar va o'rganadilar bu esa ularning kognitiv va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi shu bilan birga musiqiy faoliyat diqqatni jamlash eslab qolish ijodiy fikrlash va muammolarni yechim ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Ijtimoiy rivojlanish nuqtai nazaridan musiqa ta'limi o'quvchilarda hamkorlik, kommunikatsiya va guruhda ishlash qobiliyatlarini shakllantiradi. Musiqiy jamoalarda ijro etish, ansambllarda ishtirok etish va konsertlar orqali o'zaro muloqot qilish o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Ularga o'zini ifoda etish va jamiyat bilan integratsiyalashish imkonini yaratadi. Ta'lim jarayonining mazmuni. Musiqiy ta'limda darsning asosiy tarkibiy qismlari o'quv materiallari, metodik vositalar va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Dars mazmuni va musiqiy bilimlar tizimi o'quvchining musiqaning nazariy va amaliy jihatlarini tizimli ravishda yetkazishga xizmat qiladi. Bu jarayon notalarni o'qish musiqa asboblarida ijro etish ritm tembr va melodiyani tushunish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi hamda o'quvchilarni musiqiy idrokini rivojlantiradi shu bilan birga dars mazmuni o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib ularni improvizatsiya kompozitsiya va musiqiy ifodaga jalb qiladi ta'lim jarayonining umumiy tavsifi musiqiy ta'limning butun tizimini uning tarkibiy qismlari melodik yondashuvlar va o'quvchilarning faoliyatini birlashtiruvchi yagona konsept sifatida tushunishga imkon beradi bu jarayon o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasidagi maqsadga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni ifodalaydi unda nazariy bilimlar amaliy ko'nikmalar va ijodiy salohiyat bir birini to'ldiradi ta'lim jarayoni o'quvchilarning musiqiy idroki estetik didi emotsional va ijtimoiy rivojini shakllantirishga qaratilgan bo'lib darsni tizimli va samarali tarzda tashkil etishni ta'minlaydi umumiy tavsif nuqtai nazaridan ta'lim jarayoni darsning bosqichlari o'quvchi va o'qituvchi faoliyati o'quv materiallari metodik vositalar va baholash tizimini birlashtiradi ta'lim jarayoni bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi maqsadga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat bo'lib uning asosiy vazifasi o'quvchilarning bilim ko'nikma qobiliyat hamda shaxsiy rivojlanishini ta'minlashdan iborat musiqiy didaktika nuqtai nazaridan ta'lim jarayoni nafaqat ma'lumot berish ma'lumot berish va o'rganish jarayonini balki O'quvchilarning musiqiy idroki, ijodiy salohiyati, estetik didi va emotsional rivojlanishini shakllantirishni ham qamrab oladi. Shu sababli musiqiy ta'lim jarayoni o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olgan holda interaktiv va qiziqarli pedagogik muhit yaratishga yo'naltiriladi. Ta'lim mazmuni, dars mazmuni, musiqiy bilimlar tizimi, o'quv materiallari metodik vositalar hamda nazariy va amaliy mashg'ulotlarning uyg'unligi bu tizimni o'z ichiga oladi shu orqali o'quvchilarning musiqiy idroki va ijodiy salohiyati mustahkamlanadi ular o'zini ifoda etish va musiqiy faoliyatda faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi nazariy mashg'ulotlar o'quvchilarni musiqa nazariyasi uslublar va terminologiyani o'rgatsa amaliy mashg'ulotlar ularni ijro ansambl ishlari va musiqiy tajribalarni mustahkamlashga yo'naltiradi shu tarzda nazariy va amaliy komponentlar bir birini to'ldiradi va o'quvchilarning musiqiy bilim va ko'nikmalarini mukammal rivojlanishiga xizmat qiladi ta'lim jarayonining umumiy tavsifi darsning strukturasi bosqichlari o'quvchi va o'qituvchi faoliyati samaradorlik va monitoring usullarini birlashtirib pedagogik jarayonning tizimli va ilmiy asoslangan shaklda tashkil etishini ta'minlaydi musiqiy didaktika yordamida darslar maqsadga yo'naltirilgan interaktiv va samarali bo'lib pedagogik faoliyat sifatida oshiradi shu bilan birga musiqiy didaktika ta'limi o'quvchilarning musiqiy estetik va ijodiy rivojlanishida markaziy o'rin tutadi pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi va musiqa ta'limining sifatini yuqori darajada ta'minlaydi musiqa ta'limi shuningdek o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega